Ara, beraz, eh, gure gomita, gaur, Deni Landaburu, egunon. Egunon. Zurekin, bai honako bestak aipatuko ditugu, baina uh, eh, ahlo berezi batetarik, egan nahi baitu, peinen aldetik, zu uh, eh, peina batetako kidea baitzira, uh, zakin peina hori da? Bai. Ara, noiztik? Ni, uh, bai, horrein dela bost urte lexaktu nintzen peina horretan. Peinak da, karteak dira peñak jaiten dira Espainian, baina hemen dira elkarteak edo suziete erderaz. Elkarte bezala, azteko su prefeturan deklaratuak ah, ziz. Ah. Eta zure elkarte hori, noiztik eh, ari da, sortua zen edo sortzaileetan zinen? Eh, sortua zen, nik, sortu zen laurogoi eta batean. Maia txaren amagian. Zuzen, eh, ba, Egia bai. Eta zerk erakarri zaitu horion, zer gaitik nahi izan duzu peina edo elkarte batean parte hartu? Zenta banintuan lagun batzu peina hortan eta joaten nintzen afari zu egiteko edo gauza batzu egiten ginituen hor eta hor sartu nintzen peina hortarat. Egan eh, eh, nahi du, uh, urte guzian biltzen den elkarte bat da, edo bakarrik besta garaietan. Ez, gu, gu biltzen gira, gira urte guzian, ba, izaiten dira bazkariak, izaiten aldira, bakotsak dioten alda peinalat nahi du larik, ordean, ba, badira baskariak haste guziz, badira kantu kurtsuak, badira dantza kurtsuak, ba, izaiten dira aniz gauza. Mm-hmm. Zuek, hasteko urte guzian ibiltzen zirezte, baina badira batzu bakarrik bestentzat. Elkarte batzuk uh, eh, idekitzen dute bakarri bestentzat, uh, dirua sartzeko eta uh, domaia da, baina normalki orain ari... elkartu dira beste elkarte batean da le GAB, Grupement des Associations Bayonez, beste molde bat egiteko egin, dute charta bat nun den peina Peña bizi behar duela urte guzian egin behar dituztela gauzak baionaren dako, baiona bai irrian uh, urte guzia, no? Uh, izaiten aldira kantuak edo beste zerbait. Animazio kulturalak. Hala, hori hori brabi. Ez da, elkarte bat egina, uh, dirua irabazteko, baziren batzu hola ibiltzen ziren? Bat, bat ere, sarta horretan erraiten eh, dute, e, peina bat ez dela ostatu bat, ez dela barra bat, dela bizi gune bat, e, jendeak biltzeko, eta ez e, bakarrik dirua biltzeko. Bai, eh, mail pelotian gira Uh, eh, Lokala handi bat edo tipi bat? <laughs> Ektaina, bai. Bat gu... Uh, eh, uh, parte bat uh, bakarrik hau egiten duena eta beste parte bat uh, lehen estaian nunden sukaldea eta gune bat biltzeko eta, eta falzeko edo balzkatzeko, bai gauza bat argi da, bai honako hirian, gero eta gehiago elkarte bada, olako elkarte, uste dut errandi datzu, berrogoita amar bat direla? Ene eh, uste zerbait hola da, bai, eh, dut uh, eh, ene uste zerbait hola da, bai. Hemen datu da izi azkar, elkarteko purua, hainbeste baute zen eman zagundu elau goi urte. Ah, ez ez, duela hogei urte baziren ba-, bakarrik amak bat uh, elkarte hori geroztik haini sortu da, pasatzen dena euh, euh, badelarik uh, talde tipi bat edo lagun batzuk uh, dute peina bat eta hola bestetan idekitzen dute euh, uh, bakarrik hortarako. Gero uh, zaharagoak haniz gauza egiten duzte ba, izan da dinor kompon uh, Eh, Potioroak, horiek zaharrenak dira, zahakin, edo ezin ez eh, kantu egiten dute, eh, tipitapa, uh, erraldoiak egiten dute, bestetan, aniz gauza egiten dituzte. Bai honako besteten programazioan, peinak, peinak aniz gauza egiten dute. Beren ekarpena egiten dute, ideiak ekartzen? Ez, bakarrik ideiak, dena antolatzen, dena antolatzen, bai uh, iduridu ere, bestak, bon, ostatuetan egiten dira initz, baina jendea initzek, ere, peinak sekatzen dituzte, nun eh, nora joa iten algira, edo zoen pertsona joaiten iten alda, edo elkarteko kide izan behar da. Normalki, gomita, gomita bat eh, ukan behar duzu uh, peina batean sartzeko, zenta lokal, uh, pribatua, don, uh, gomita bat ukan behar duzu. Uh, bon. Bestetan, <laughs> idikitzen dute deneri, ba. guk uh, zakinen idikitzen dugu uh, asalde buruan, fean bostetik uh, eh, marretat eta gero zagatzen dugu, benan gehienak ere gau guzian uh, idikirik egiten dira horrein. Abantaila da, ostatuak etxita, peinek badute eskubidea berantago idikitzeko, ala ez normalki? Orain ez normalki ez. Lehen, ora lehen, ostatuak zeratu eta peinek idikitzen du zuten. Orain badira sekuritatren agazuarekin, uh, eh, bakarrik uh, denak, uh, denak zerretu behar dira biontan edo iruntan uh, gera guziak, uh, ostatuak eta peinak. Baionako bestak aspalditik egiten dituzu, pentsatzen dut? <laughs> wow. Ustukoak izan dituzu beti? Ez beti, ez, ez, ez, ez, horrein asinintzen duela goi urte edo goita bost urte egiten bai. Eta izan da garai bat, berba ez duzuna gustukoa izan, hor hori naiz, eh? burro bat zen, ah. emazten kontrako bortizkeriak ah. ere usu eh, badira, eta uh, Jean Grené hau zapezak aldaketak eh, egin arazi zituen, ustaila bukaerarat pasa zituen bestak. Zerbait, aldaturik ikusi ote duzu? Aldaturik bai, benen lehen, bon, lehen pe, bestak ezakit nola egan, ezen bat gauza, aldatzen ari dira eta beti alda, aldatzen segitzen dute, orain eh, ge, gehiago, gero eta gehiago uh, gauzak egiten dira egunean, eh, bon, gauan beti bat dira, baina gazte gazteak dira denak, uh, amasei, em, uh, amazazpi urte, uh, posinua da, egunean beste gauza da, bizi bat bada, uh, bon, go. San bai. Fermineri konparatzen alduzu edo desberdina da? Desberdina da. Desberdina da, baina ala ere kusua da, baina desberdina da. Ba, San Ferminetan, nik baite ditut, <laughs> ez da bat ere gauza bera. ez da gauza bera. Ez da... Bo. Baikorki ikusten dituzu orai baionako bestak, preseski eguneko animazio horiek emendatu baitira? Bai, eh, ne ustez falta dira oinu gauza batzuk egunean, uh, animazioak, eh, konzertuak edo hola egunean, San Fermietan, lebidez, bat dira aniz konzertu leku dezbernietan eta egunean eta egun guzian. Uh, bai honan ez, ez da hori oinu. Baina jendea ateratzen da egunean uh, besta egiteko, giroa ukaiteko egunean. Euskara eman dezagun, senditzen duzu Euskararen presentzia emendatu edo tipitu zari dela ze sentimendu duzu? Baionan, ne ustez ez da emendatzen. ez <laughs> ez. Karikaldi bada, baina ez aski? Ba, bad, bada da nik ez da gaizki. Badira, leku batzuetan eh, Euskaraz emaiten dena, gero elkartetan eta ostatuetan eh, ez da hainitz egiten. Eta eh, hainitz jende diten da kanpotik eta, eta ez da emendatzen ez. Sanferminetan, nik uste dut emendatu dela hainitz ez. bai baionan bai, ez oinu. Bada lan bat egiteko orduan? Ah, lan handi bat, bai. Eh, Kampotik jende hainitz, eldu dela, eh, senditzen da oraino? Bai, bai. Orain gutiago, uh, eh, benen, hainitz, hainitz, hainitz jende ditan da eskampotik, bai. Eta ez duena bat ere ezagutzen, edo, emengo besten giroa, edo, ez, ez dute, ezakite ez zer den peina bat, edo alkarte bat, ezakite, dena hor egiten dute, jakin gabe. Mhm. Eh, telebistan eta izan dira olako erreportai batzu, horiek eh, itxura eh, txarra eman dute bai honako bestetaz? Ene ustez bai, benen, maite, bestak maite duena segitu du bestetan duaiten, eta ez, ez du, dugu, guk dugu batere hori bizi, ez dugu batere hori ikusten. Mhm. Bestak zuretzat, zer eman dezagun orai, prest dituzu, jauntziak, e, pausa egunak hartu dituzu, medikoa zira, eh? Bai, pausta egunak hartu ditut, Jean Fermetan nintzen, eta gauzak dienak <laughs> nire prest. Garbitu dituzu, berba? da? Bo, garbiak ditzela. <laughs> ba, prest dira eta egun batzuk hartu, hartu ditut, eh, bai, eh, besta dioeteko bai. Familiaja, bilakatzen ari da gehiago, eh, bai honako besten giro hori? Bai, egunean, egunean familiak itortzen dira. Äh, lehen ez zen hola, lehen, lehen urtetan, horrein dela, ogoi urte, ez, ez espalditik, horrekin, horrekin äh, jiten zilarik äh, bestetak, denak erroten zuten, baina zer gari zila hemen horrekin, horrein ez da gauza familiak, gauza familiak joiten dira bestak iterat, egunean. Mhm. Eta beste egiteko ere mua zabaldu da ere, lehen, bai hona tipian zentratua zen, orai, eman dezagun uh, eh, eh, peinak eta gehiago atse maiten dira, uh, uregiko bestaldetik, hori baiko jada ez, jende gu, gutiago gurutzatzen da azkenean. Baionatik eh, gauetan dira gazte-gazteak, ibiltzen. Eh, baiona hundian, uh, eh, bat peina badira orain. Uh, gure dineko diendeak duiten dira edo baiona hundian, edo egundian baionatik Eta orain hasten da ere, uh, sentespri hausuan denak, fe gauzak ahonditzen ari, ostatuak idekitzen, diendeak joiten musika egiten, konzertuak egiten ere. Zu musikaria zira gainera, ustaritzen, eh? ustaritzeko txarangan? Bai. Eta ordean musikan ere hariko zira? Bai, egun batean, bai. Kontent bai. bestak bai, hor baitira? Bai, beti kontent, bai. bai. Nola, nola ikuste dituzu hor tengoak? Boa, ikusiko dugu, ezakit, ezakit bat ere, ezakit ikusiko dugu. Peñetaz, eh, peñekin bururatzeko, aipatu duzu sartabat bat hor uh, idatzi duzuela. Nola da, zuen arteko ahemana? Uh, eh, Elkarru lehertzen zirezte, esperitu berekin, berarekin ari zirezte? Peinak, el de, denak de, desberdinak dira. Beran, bon, el gira, el batean eh, denak izpilutu berdintxua ukaiteko. Uh, gero guk uh, ezagutzen ditugu beste uh, elkarteko partaide batzu, uh, bat ditugu hola arremanak. Hala dira gauzak, ari dira orain sortzen. Aldaketak ikusiko ditugu, duan, zure iduriko, uh, hemen urte batzuetara? Hene ustez bai bai, bai. Zenta, etxak ere uh, an, uh, ukanen ditu harremanak gure peineekin, gure ekartekin, elkarte hortan girenak, ogaba. Elkarte bizia, goxo da ere, diendearekin eh, biltzeko, ideiak partekatzeko? Ah, ba, ba, goxo da, dueten, zila zure, zure karterat, hartzen duzu trago bat, eh, lagunak ikusten, duetan zila beste nolen batera, berriz, berriz iten baskal hori da, be, guritako errexako da, hola, besta egitea, ez gira, ez gira, ostatu, ez, dugu, ostatuetan gure denbora pasatzen, gire pasatzen dugu, uh, gu, gure artean, lagunen artean. Mhm. Kontseilu bat gure entzule eri, bada, baionako pesta huetan, zer ez da utxegin behar eta zer ekarri behar da edo zer egin behar da? Ekarri behar giroa, giro ona, on bat, eta hene ustez din behar da familiekin. Aurreri deskubritu? Bai. Ebe mil esker, uh, eh, Deni, kantu bat hautatzea galdeginen dizut zuri ere, zer nahi zinuke entzuna? Nik nahi nuken zun uh, Mikel, Laboaren kantu bat, zenta maite dut, eta ezakai giro bede, <laughs> bera maite dut. Ez tiki joan egira, hasiko dira bestak. Hala, hortako. Nire esker? Adio.